Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers amis. Bonjour, mes amis. Здравствуйте все, кто нас слушает. Moi, Catherine et mes jeunes amis Nicole Denise et Hélène, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Quoi de neuf, mes amis? Что нового, друзья мои? Quoi de neuf, mes amis? Comment a passé la fête d'hier? Как прошел вчерашний праздник? Comment a passé la fête d'hier? Très bien. Nous nous sommes levés à 9h30. Очень хорошо. Мы встали в половине десятого. Très bien. Nous nous sommes levés à 9h30. Папа a offert à maman un grand bouquet de fleurs. Папа подарил маме большой букет цветов. Papa a offert à maman un grand bouquet de fleurs. À 10 heures précises, les coups de téléphone ont commencé. Ровно в 10 часов начались телефонные звонки. À 10 heures précises, les coups de téléphone ont commencé. Tout le monde félicitait maman à l'occasion de la fête. Все поздравляли маму с праздником. Tout le monde félicitait maman à l'occasion de la fête. Il est très agréable de ne pas se lever trop tôt. Mais une amusette dit «Приятно не вставать слишком рано, но есть одно забавное стихотворение, в котором говорится «Il est très agréable de ne pas se lever trop tôt». Mais une amusette dit «Lever à 6, déjeuner à 10, dîner à 6, coucher à 10, fait vivre 10 fois 10». Если вставать в 6, обедать в 10, ужинать в 6, ложиться спать в 10, проживешь до 100 лет. Lever à 6, déjeuner à 10, dîner à 6, coucher à 10, fait vivre 10 fois 10. À 11h15 nous sommes allés nous promener. В четверть двенадцатого мы пошли гулять. À 11h15 nous sommes allés nous promener. Tous les hommes dans la rue portaient des fleurs. Все мужчины на улице шли с цветами. Tous les hommes dans la rue portaient des fleurs. Tout le monde était joyeux. Все были радостными. Tout le monde était joyeux. À midi, nous sommes allés au café manger des glaces et des gâteaux. полдень мы пошли в кафе есть мороженое и пирожное. À midi, nous sommes allés au café manger des glaces et des gâteaux. Без четверти пять к нам пришли гости. Hélène dit qu'à 5 heures moins le quart, les autres sont venus chez eux. Десять минут шестого все сели за стол. Было много лакомств. Я сама испекла сладкий пирог. À 5 heures 10, tout le monde s'est mis à table. Il y avait beaucoup de friandises. Hélène elle-même a fait un gâteau. À 7 heures moins 25, mon grand-père nous a téléphoné et nous a félicité. Без двадцати пяти семь позвонил дедушка и поздравил нас. À 7 heures moins 25, mon grand-père nous a téléphoné et nous a félicité. Pour le moment, il n'est pas à Moscou. Он сейчас не в Москве. Pour le moment, il n'est pas à Moscou. Но носом куше, аминь ви. Мы легли спать в полночь. Но носом куше, аминь ви. La fête du 8 mars est très agréable. Mais malheureusement, tout finit. Праздник 8 марта очень приятный, но, к сожалению, все кончается. La fête du 8 mars est très agréable, mais malheureusement, tout finit. Quand même, j'ai une devinette à vous proposer. Однако у меня есть для вас одна загадка. Quand même, j'ai une devinette à vous proposer. Je cours toujours et ne m'arrête jamais. Я всегда бегу и никогда не останавливаюсь. Je cours toujours et ne m'arrête jamais. Qui suis-je? Кто я? Qui suis-je? Qui a deviné? Кто догадался? Qui a deviné? Peut-être nos auditeurs vont répondre à cette devinette. Может быть, наши радиослушатели отгадают эту загадку? Peut-être nos auditeurs vont répondre à cette devinette. Chers auditeurs, nous attendons vos réponses. Дорогие радиослушатели, мы ждем ваших ответов. Chers auditeurs, nous attendons vos réponses. Blume, une poule dans la cour menant trois jolis canards. Faites un pas, faites deux pas, faites un tour vers la mare. Deux et deux font quatre, quatre et trois font sept. Deux et deux font quatre, trois fois trois font neuf. Pour faire une omelette, il faut battre, il faut battre. Pour faire une omelette, il faut battre l'œuf. Mais le chat soudain bondit, la poule est sur la barrière, et les trois canetons étourdis, mais dans l'eau claire. Шла наседка на лужок, за собой вела утят. Раз шажок, два шажок, а утята в пруд хотят. Отгадай ответ, сколько дважды два. Отгадай ответ, сколько трижды три, чтобы один омлет приготовить, приготовить, ты одно яйцо поскорее бери. Кот-разбойник, серый вор, вдруг как выпрыгнет на них. Клуша вмиг на забор, а у утята в пруд, бултых. Кити, кто ты? Кити? Le beau gros gâteau. Je suis le beau gros gâteau. Он говорит, что он колобок. Je vous ai entendu parler des gâteaux et je suis venu. Я услышал, что вы говорите о пирогах и пришел. D'où es-tu venu Откуда ты пришел? D'où es-tu venu Il était une fois, en Norvège, une maman qui avait sept enfants. Жила-была в Норвегии одна мама, и было у нее семеро детей. Un jour, elle a décidé de faire un énorme gâteau pour toute la famille. Однажды она решила испечь огромный пирог для всей семьи. Elle a pris 500 grammes de beurre, 20 cuillerées de sucre, 20 jaunes d'œufs, 5 verres de farine et 1 kilo de noix. Она взяла 500 граммов масла, 20 ложек сахара, 20 яичных желтков, 5 стаканов муки и килограмм орехов. Elle a fait ainsi le plus beau, le plus gros gâteau. Так она испекла самый прекрасный, самый огромный пирог. Elle a remué longtemps la pâte dans une jatte, avant de la verser dans un gros moule. Puis elle a mis le gâteau dans le four. Она долго месила тесто в миске, прежде чем выложить его в форму. Потом она поставила пирог в печь. Les enfants étaient tellement excités en me regardant dorer et s'enfler dans le four qu'il sautillait en répétant. Дети были так воодушевлены, глядя, как я поднимался и становился золотистым. Quel merveilleux beau gros gâteau! Какой чудесный колобок! Et alors, je me suis dit. И тогда я сказал себе. Eh bien, je dois être vraiment spécial, beaucoup trop bien pour être mangé par ces cannibales. Ну что ж, наверное, я действительно совсем особенный слишком хороший, чтобы быть съеденным этими обжорами. «И кому атю ките ла мезон?» «А как ты убежал из дома?» «И кому атю ките ла мезон?» «J'ai sauté hors du four, j'ai quitté la ferme et j'ai traversé la basse-cour. Hop, hop, hop!» Я выпрыгнул из печки, выбежал с фермы и пересек птичий двор. Хоп, хоп, хоп. Je courais, hop, hop, hop, le long des sentiers. Я бежал, хоп, хоп, хоп, по тропинкам. Les enfants essayaient de me rattraper. Дети пытались меня поймать. Ils criaient Они кричали. Arrête-toi, arrête-toi Остановись, остановись. Mais j'étais trop rapide pour leur petite gambette, trop rapide pour le chien de maisonnette et trop rapide pour la chevrette. Но я бежал слишком быстро для их маленьких ножек, слишком быстро для их собаки, слишком быстро для козочки. J'ai échappé à un coq qui voulait me picorer et à une vache qui voulait me dévorer. Я убежал от петуха, который хотел меня склевать, и от коровы, которая хотела меня проглотить. J'espère que vous n'allez pas me manger. Надеюсь, что вы меня не съедите. О, non, au contraire. О, нет, напротив. О, non, au contraire. Nous aimerions te régaler. Мы хотели тебя угостить. Nous aimerions te régaler. J'ai apporté quelques pommes et quelques oranges. Я принесла несколько яблок и апельсинов. J'ai apporté quelques pommes et quelques oranges. У меня есть несколько кусочков пирога, которые я сама вчера испекла. Я съела один кусочек на завтрак в 7 часов утра. Он совсем свежий. J'ai quelques morceaux de gâteau que j'ai fait hier moi-même. J'en ai mangé un au petit déjeuner à 7 heures du matin. Il est tout à fait frais, dit Hélène. Je veux proposer des bonbons. Я хочу предложить конфеты. Je veux proposer des bonbons. Il est midi moins 20 à ma montre. На моих часах сейчас без 20 12. Il est midi moins 20 à ma montre. À midi, c'est l'heure du déjeuner. В полдень час обеда. À midi, c'est l'heure du déjeuner. Nous t'invitons, cher beau gros gâteau, à déjeuner avec nous. Мы приглашаем тебя, наш дорогой Колобок, пообедать с нами. Nous t'invitons, notre cher beau gros gâteau, à déjeuner avec nous. Et comme tu vas encore voyager, nous te donnerons des friandises pour ton goûter de 4 heures de l'après-midi. А так как тебе еще предстоят путешествия, мы дадим тебе лакомств на полдник, который бывает 4 часа дня. Et comme tu vas encore voyager, nous te donnerons des friandises pour ton goûter de 4 heures de l'après-midi. Et pour ton dîner de 7 heures et pour ton souper à 11 heures du soir après ton long chemin. И на обед в 7 часов вечера и на ужин в 11 вечера после твоей долгой дороги. Et pour ton dîner de 7 heures et pour ton souper à 11 heures du soir après ton long chemin. Oh merci, chers amis. О, спасибо, дорогие друзья. Que vous êtes bonne. Как вы добры. J'accepte avec plaisir. Я с удовольствием соглашаюсь. Je vais mettre le couvert. Пойду накрывать на стол. Je vais mettre le couvert. Chers auditeurs, si vous savez préparer un gâteau, дорогие радиослушатели, умеете ли вы готовить пирог? Chers auditeurs, si vous savez préparer un gâteau, nous voudrions avoir votre recette. Мы хотели бы иметь ваш рецепт. Nous voudrions avoir votre recette. Nous nous intéressons à quelle heure vous prenez vos repas. Нас интересует, в какое время вы едите. Nous nous intéressons à quelle heure vous prenez vos repas. Notre émission est finie. Наша передача заканчивается. Au revoir, chers auditeurs. À bientôt, mes amis. Au revoir, chers amis. d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit C'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit Elle m'a dit d'aller siffler la rose sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines j'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une femme suspendue à un pommier et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Oh, oh, oh, Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Je l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Wow. Wow. Wow. Wow.